ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Periculoso sempre, consequentemente posso entrar na tua mente bagunçar. Infelizmente, ou oh, pra você felizmente, porque tu vai dar um pente com menor do tipo A. Puxa o cabelo dela, ó, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma. o cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma. Foi de quatro tu toma, foi ah, ah. de lado tu toma por baixo toma, por cima toma, toma, toma, de quatro tu toma, por de lado tu toma, por baixo toma, por cima toma, toma, toma, vai, vai, vai, vai embaixo, vai, vai, vai, vai em cima, vai, vai, vai, vai embaixo, vai, vai vai, ah. vai ser. O piranha, vai no toma toma, vai, ah. vai no toma toma, vai, ah. vai no toma toma. Ai, ai caralho. O piranha, vai no toma toma, vai, vai no toma toma, vai, vai no toma toma. Ai, ai caralho, porra, bagulho doido. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma toma, ah, se posicione, toma cachorro, toma, ah, toma, ah, se posicione, toma. chama ela de piranhona. Ah. Puxa o cabelo dela, ah. chama ela de piranhona. Ah. Toma cachorro, toma, toma, se posicione, toma cachorro, toma, toma, se posicione, toma. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma, se posicione, toma cachorro, toma.

vai, ah. vai embaixo, vai, ah. vai, ah. vai, vai cima. O piranha, vai no toma toma, vai, vai no toma toma, vai, vai no toma toma. Ai, ai caralho. O piranha, vai no toma toma, vai, vai no toma toma, vai, vai no toma toma. Ai, ai caralho, porra bagulho doido. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona. Toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma cachorro, toma, toma. Se posicione, toma. Thank you.